megáll. Nem van a kis feketén? Megvan. Megmaradt szerintem, nagy macska Nem, most most félrefordított az zöldet, abban van a kócsi. Azt nem találják. Elalszék a kocsi. Majd azt, Majd azt, Konna le flónak arra. Konna le volt. Azt úgy csinálom, a mama jön Ez a szaladtak adva a kutyáknak. Jó, hogy nem, majd el ki lesz a temetesnek. Az én. Azok szinte meglettek. Lettek. Meglettek. Ajj! induljon, na szá. Eljöttem, kent, tehát a 9-kor megyünk, 9 óra van pont, harangoltam a 9 Tehát a kalandunk a lábát, meg azt kell kikövetni a kutyát, ne a kutyája a kutyája. Kell kötözni a kutyát. El. Nem kötözni. Nem kötözni. злотейших. Вот это. Tá, aquela assim, né? Uma

Nem telefonáltál, de hamar nekem. Mert egy régen reményen kapcsolódtam közöttes platformot ki. Három évet keresztül kapcsoltam közöttesre. Igen. De igen, és az előtt nem tartnálták. Hát most van én a Thank you. Mindannyian egyet tevetek. A lányok meg sem vannak sem. Mondok, szépen Alles klar. <laughs> Thank you. Na hát, és akkor az... Hadd az unió nagyot az állást. Tehát akkor azt adott cél, hogy a szavaznom kell, nem lehet kell szavazni. Ne legyen helyi erő. Szavazunk, majd hogy Yeah. Dạ, dạ. Sőt, menteket a távol Ma. Rendben a körül. 11 dolgoznak. Ja. Mindjárt fél tíz van már. Jó van. Nekem tudom, de úgy is tudod felett. Ezt behamisították, úgy is a például arról hogy nem fizető. Nem hiszem, hogy valamelyik ember azt mondaná, hogy persze, fizető, fizető. ez. De vannak, sokan azt De sokan vannak, akik a, kapnak 200 eurót, ő meg 300, azok rájuk fognak szaladni. Ilyen helyre, hogy a harmadik akik vannak akik 200-300 euróért, akkor simán rájuk szavazni. Azok fognak rászavazni.

El kell itt szavazni is már. Nem, Elmegyünk szavazni, te hol szavazó? Nekem aztán a bandiba kell, de nem tudom, a szavazó irány ott van vannak. Nem, a szavazó nem már. Ő, hogy arra szavazok, semmi, csak nem szemigazolvány kell hozzá, semmi más. Na? Hát, papi, Papír nem annyira fontos, szemigazolvány kell. Szemigazolvány nélkül nem lehet elmenni. Annyi, oda az a hallottam a rádió, hogy a magyar arra a a, a, Mindenek a, a És mégis még vannak. Nem, hanem a, a Thank you. Nem az én papucsomat használod? Nem, visszarakom, hogy de látom, hogy árós vagy. A őt a nadrágon, múlva ezt megyünk. Megyünk, hát, de hiszem olyan hasznos. Ja, szóval nem jövő. Passzus a virág. Hát a szervezetnek a kis szépen belőle. Igen, tényleg a Nem Nem. Dehogy. Iza, ilyen van benne, és ezeket Jó, hogy ott van. Nem kell tenni. Nem, ez tényleg. Igen, hát én nem tudtam enni. Jó, ez finom. Tettél már? Tettél már? És? Ne lássuk ezt. Jó. Szóval, mi De többen nem szabad megenni, de nagyon sokat tudsz tanítani. De valami. Hívás nem kell Megkapok egyet. Tényleg is avatták, de jó. A szervezet miatt tudás megfelelően belőle. De jó, nem ennyi bűt gondolod, amikor... Furaszó van onnan. Jobban kártak. Elkó izé, de ha megszállod, akkor már nem jó, de ilyenkor jó. Aha, ilyenkor jó. Nem jó. Látod, én is akartam, még azt is, hogy akarok mérgezni. Tatai kell mennek, akkor lehet én is kiállok, és amikor Tatai jön, akkor ő beáll, én meg utána állok, és van kell kiállni akkor, amikor mi Erre gondoltam, hogy én is ennek a kilájuk. Ennek a Láttad mekkora volt? Vagy mekkora lesz? Összesít. Bele sem Szóval Orván, hogy adózik rendesen mindenkit most, hogy Na. Ugye, ki van, hogy vagy a fiú nem tett lesz várokat. Egyik ennek akartam, hogy a tiéd legyen. hogy bele van. Na, egyik legyen a tiéd, azért akartam oda. Ja, jó, hát. Visszakaptod. Jó, Nem bírtam többet hogy összekémet elég. Nem volt. De legfőbb fogadott, nem hűtetődött, a kohát, ha nem egyik Ez meg a rukkola. Rukkola. Ez a rukkola. Tudom, de nem szeretem. Mert? Tényleg nem szeretem. Nem, köszönjük. hívom. Hát, de nem, tényleg. Latina szeretem. Ez a ötöd? Ja, be van itt. valaki, különböző haladunk, megállunk a székbe, egy eszi félre, ott így sorba. Hát mi az valami? Nincs se, nem annak semmi, pénz se. Nincs pénz. De nem, de vannak ilyen részeges, be nem mondjam, mi a fenék, aki 200 eurói javarét a foglalkozó dolgot akarsz menni, ja, 25 ezeres, biztos elszólt. Majd kapnak. A kongrádosok, akik ottan hordják a, annyi dolgoznak ottan. Aki hordja szemetet? Igen. Hát közben elég rá, vagy 60 kapni. Hát Azok dolgoznak meg a legjobban. Hát nem, az, itt nem, csak olyan nem. Arra a gyáran dolgoznak. Az, az csinálja ember melegbe, esőbe. Olyan itt kapott a személyszerű az, nem tudás volt a terület a hetem szakmacsa. Ah, itt kapott, olyan tudom, hogy a tudás. A tudás. Nálunk, nálunk az a megy a társadalom, hogy beleműzik az nálunk pitokkó. Hát itt is tőle, hát ma hát uram nem. Olyan jól keresi a kukásokat, hogy aki kukásnak akar jelentkezni, nincs nem, hogy kukásnak lehet jelentkezni, mert nem lehet kukás a király, meg egy halál, hanem hogyha te kukás vagy, és te meghaltál, és van üres hely, akkor én jövök utána. Nyivalásos hát alapon megy, és mindig a apáról kívül megy a Aha. A párnál a postál, ilyen, ilyen jól megy a izének. De miért érted Nem, le? Nem Hát nálunk, amikor ők hívják, háromkor kelnek, mert ugye reggel, reggel mennek körbe a város, hogy akkor nagy a forgalom, akkor még ne legyen. Ne akkor zajlanak a forgalom. És akkor ilyen reggel... Ja, hogy csak akkor sem találkozom. Na, kiderül. Na, minden nem is ki? Na, kiderül, hát jó. De hát azért... Majd. Tényleg fel. Fel fognak venni. Be kell mennem, van három egy két. Most megkaptam, hogy ezt? Nem, megkaptam a szolgosra, volna. Ez megváltam, hogy kell egy igen, persze minden. Vágjunk Nem hát, tudjél a szavazó kell a szavazó ura. Vigyázz. A fasaságképpen elég batonnak Azért kell, hogy elég batonnak, hogy igazolva. De az is, biztosan érvényes maradjon. Nem is így csinálsz már. Gracias. Ez van. 300 eurót kapnak, a 100 én dolgoznak. 300 hát, eurót. Mit mondom, mindig osztályozni, vagy nem? Nem tudom még. Azt mondta, hogy 50 ad. <laughs> Remélhetőleg ad 50 vagy 53-at, 55-et, 60-at legalább adjon. Ez ezret? 60 ezer dinár. 60 ezer dinár? Az is kevés. Már meg kell nézni a költés szintján. Magas, nagyon. De kiderült, mert volt már pszichológus nő, és tovább holnap mondta, hogy menjek el, hát ez itt fog dolgozni, nem is mondott holnap három Kezdek dolgozni. Igen? Én ezt mondta. Az jó akkor. Olyan, behívottok, utána lehet hétkor kezdünk dolgozni. Felhívott csütörtök, hogy menjen, három lehet hétkor dolgozni. Hát akkor jó van, akkor gratulálok. Ja. Hát, hogy ábram kell, majd azt ábram biztosan. Hogy fog dolgozni. El lehet, hogy lesz ilyen próbaidő. Ja, próba. De akkor jó csinálja. Ja, próbaidő. Szóval, de minden két hónapban másik van szóval. ott. Mindig oda visszakerüljük, cserélgetek, az már de mindegy, ez jó amúgy. Ez ja. amúgy legalább. Ez jó. Jó, ezt mondta, itt felhívott is. Nem nagy a postás. Lustásabb, lustásabb. Kapsz hogy vagy, vagy ezzel kell menned? Nem tudom én. Kunyarelni Lehet, hogy hamarabb feltek, hogy a biciklimmel megyek. Lehet, hogy. De nem tudom, már megmondja. De az volt, hogy motort fog adni. Robogós. robogózni? Van engedélye, nem nagyon a robogó. De van engedélyezve? Van robogó. Ja, az egy autójogosítványod is van. Hát nem, van robogó is van. Külön van. Hát az benne van, nem? Nem, nekem külön van. Egy külön van. Nem. Hát de itt van rajta, nézd. Ez a robogó. Nem rakják egyre? Nem rakták rá egyre. Külön rakták. Vagy itt akkor nekem itt van, vezethet lassú járőr, traktort meg rakodót is, azt is vezethet, volt és most ülön az autóra. Ja, De nekünk, nekünk ez egyen van. Európai Uniós. Alma ah, más országra az Unióról. Külön mind a kettő nálam van. Hát nekünk pont azért van egy néz. Itt van rajta. A vezetetek robogót, kiselakott autót, és akkor TK, az ugye ugyanaz a traktor meg a, a lakodó. Ezek egy, egy, egy üzen van, mert hogy azért vannak direkt ugye rubrikák, hogyha megcsinálnám a, a, buszra vagy valahova, akkor, ugye akkor, mind a akkor, akkor ide ráírják. E, aztán itt nem írtam a ezt nyomtatták. Így ezt a vissza Külön van, tudok ezt. Ez elveszett az értelmét az egész. Hát szöget ráragadtak egy papír ajtóban, sajnos. kézzel se felhozni. Ja, mert hát a valóban, nincs tudtam. Egyáltalán a sikertében. Igen, átjavítsa, igen. Azt kívánt, hogy arra hatékony is átjavítottak. De hogy nem és szóval az most elképzelem, hogy már igen, az újból megválasztom. Volt olyan is, amit nem tudom. Ó, meg most is olyan. Az még egy tisztán felmegyve. Jó, elmegy. Egy tisztában. Igen, Nekem az forrós tisztára jobban járt felvónak, nem ezt nem én úgy törőszözőjében megszabad fordításra, igen? Hogyha nem akadályozza fordításra. nem, nem, ez sem, ott van szabadott volna. Hát azért gondolom, igen, úgy közül megszabad Elnézést, hogy mit csinálunk, hogy járlás, azért nekem. Még van, nem ott itt senki se. Máma kell, ha már Máma nem szabad ásra. megvették a

Thank you.

Dántja, annak a valarma már ahhoz, hogy csalszom. Igen. Köszönje majd a Nimród. Ha kijönnek, kíváncsi leszek rá. Köszönöm. De. Jó, bezárt volna. Tényleg kellene? Ilyen szoktam, mint... Nem. Előbb szóval ilyen van. Itt kell, meg kell látni, nagyon fel tudják nagyon lent van. Micsoda? Lent van, meg kell emeltetni a kerekeinek új felfüggesztés adnak, és ugye magasabb volna az egész autó. Látom, milyen magas magasabb? Nem gyári. Hát, hogy még valami elkezdte? Tudod, neki? fogták emelte. Meg lehet. alapú gyári lent van. Házat, hogy veszik a világot, eszi. Elbasszaljál. Szerencsém, most egy maga van csak. Ezt hogy hívják ezt? A világosság. A gyárúja. A marcsa. Ez a marcsa. Maga van a fiatal. összes oldalon meg senki nem szavazott én voltam a a Arról a egy a legalább a Hát olyan falta. felmerül kell bemenni. Amit adja ki. Szóval. Te itt most. Nem tudom. Ide, ide hoztunk. Ott is majd. Na, na. Olyan, itt van a hozzá is van a sor. Nem, már hoztam már. Jó, jó. Tam már kicsi. Lesz a másik? Jó, igen, pedig boldog. Szoktunk gaszni olyan kis bilételbe, itt azért elvesz. De valószínűleg, vagy ezt nem? Gracias. <laughs> Az biztos abban valamivel sokkal kell. Elég augusztus hoztam? Amit a másikra. Azt mondta nem. Hogy tudás, az igen. Hát milyen szép fog lenni. Na most szebben nézettem. Az fekete volt, sok fele, de legalább mi nagyon, az a nem marad bele sem. Nem lesz még ide, hogy ne legyen az újra. como Ooh.

Engem? Nem, nem, nem, nem, de én a gyerek azt most nem fog beindulni. Ja, öreg azt. Ja, jó volt. Onnan. Ó, basz. Mit szakálnak? morning. Hogy látom, hogy elvettem rá. De mondod, sokszor rá is. Mi? Nagy valaki volt a fiatal korában. Van kis viselő volt, de azt se tudtam, milyen kis After 1970, she spent some time with nem a kapunál, be a garázs. Hozzam be malacot, mindjárt behozom. Hozzam be a malacotokat? Mindjárt behozom. Jó. Köszönöm, szóval hogy beszaladtam. Jó betanítattam a nevet, de mondom, a kedves feleségem nem bír elvinni a bandület. a szavaztat az unokám, ha lesz Nem. Azt mondom, akkor hogy van. ez? Ha majd tudják, tudjában nem oldodok. Érted? A malatot nagyon sütték, úgyhogy alig marad belőle. Nem tudom, mit teszünk. Krumpli van. Lumpli csinálja, bőven majd azt is meg. Hát úgy van. Ennek sem? Hát szabad és teste és fekete. Nem mondod, még egy portálban álljon fekete. De azt mondjam, hogy fekete.

poderia estar trabalhando.